bat baino gehiago lanik gabe gelditu da konfinamenduarekin. Mendiko gidaden Carolina Pezetxen kasua da. Urte gusikolana lana bapatean diote bere zerbitzuak galdegiten dituzten bidaia agentziek. Eta ezin jakin berriz deitua izanen zen. Carolina Pezetx. Avec euh, le début de la crise sanitaire, j'ai perdu tout mon travail et ensuite je réalise que je ne vais pas en avoir euh, avant longtemps si moi-même je ne me le crée pas. Egun guziz etxe inguruan korrika eginez, jintzaio ideia, emazte kirolarientzat mendiateraldiak eta trail iniziazioak proposatzea. E eri zuzentzen da, emazten narteko giroa gustukoa baitu. J'ai souvent eu des séjours où il y avait uniquement des femmes et je trouve que quand les femmes euh, sont entre elles dans des euh, séjours comme ça un peu sportifs, je trouve qu'elles sont euh, être plus naturelles et elles se sentent peut-être plus libres kirolaria izan behar da doi bat egonaldi hauetan parte hartzeko. Ce sont des femmes qui se considèrent euh, sportives, qui font euh, de temps en temps euh, de la course à pied, qui, font de temps en temps de la randonnée ou s'essayer au trail. Lehen mende mendekoste asteburu luzeuntarako du, iratiko etxolen berriz idekitzeaz baliatu da, irati inguruen ezagutarazteko. Comme on a appris qu'ils ouvraient, on s'est mis en contact et on va proposer un week-end de trois jours euh, chez eux. Donc en fait, je propose deux journées euh, randonnée et une journée euh, découverte du trail basée au chalet d'Irati. On va aller sur le massif des escaliers, au pic d'Ori et dans le secteur d'Okabe-Gourgui.